varför är Petri populär idag? Dreamhack! Ja, vi är på DreamHack i eh, den största salen där det står runt eh, hälften av de drygt 8000 datorerna som folk har släpat med sig hit. P3 Populär sänder live härifrån en timme till, ända fram till 13. Lilla syster har just börjat göra sig redo här på scenen och det är snart dags för dem att spela live. Gillar ni lilla syster, hörni? Ja! Mika, big girl, you are eh, beautiful här i Petri Populär där lilla syster står redo. Martin, vi har fått någon form av rökmaskin på scenen, hoppas jag, annars är det något som brinner upp. <laughs> Ja, det är väl... Vi är väl inte vana vid att det brinner där vi är, men det brukar väl hända grejer där vi åker fram, så det kanske kommer det. Ni ska spela nu eh, live och akustiskt. Ni är så jävla hårda i vanliga fall. Hur kommer det här funka? Det kommer nog funka bra, tror jag. Alltså, vi har gjort det ett par gånger förut, det är väl... Alltså, det, det går att göra hårt ändå, eller jag på att säga. Hur gör man någonting hårt på akustisk gitarr? Man håller inte igen. Du ska få höra. Lilla syster här, ni ska få spela två låtar för oss. Eh, varsågoda, take it away. En applåd! when you'll need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'd be here forever. That I'd always be a friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey, hey. These fancy things will never come in between. You're part of my entity. Here for infinity. When the war has shook when the world has dealt its cards. If the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'd be here forever. That I'd always be a friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella stand under my umbrella. Ella, Ella, dream hockey. Hey, under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey, under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey, under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey, hey. You can run into my arms. It's okay, don't Of my umbrella. känns nästan som att vara hemma på jobbet hos mina vänner på Trigger. <laughs> Fast det är lite fler datorer här. Well, kommer du ihåg när du var som en vän för mig? Du vet du var så stor att jag skulle dö för dig. Och jag trodde nog att det skulle vara så i resten av mitt liv, för detta skulle ingen kunna ändra på. Men så kom den där dagen då du slog mig. Lät mig förstå att du bedrog mig. Och nu sitter jag ensam, hatar att jag lät dig ge mig den där känslan. Nu har jag med att må bra. Nu har jag fått nog av dig. Du följer aldrig med mig och du får aldrig mig att må bra. När jag fick dig att se rött kunde jag leva på att låta dig skrika skrikar i trött. När du kommer ett steg närmare än vad du får kommer allting bara sluta i öppna sår som du får mig att blöda ur. För du karvar och vrider din kniv som ett ur. Varje varv allt detta går runt i mig känner jag att du måste ut ur mig. Nu ska jag leva själv, nu ska jag leva själv. Och allting för mig är bara jag. Nu ska jag leva själv och allting för mig är bara jag och endast jag. Nu ska jag leva själv, nu ska jag leva själv och allting för mig är bara DreamHack. Tack så mycket DreamHack! Fucking underbart! Lilla syster! Tack, vad underbara ni Lilla syster spelade live här i Petri Populär på DreamHack. Gud vad mycket folk det är här, vad roligt. Vem är det som har den här lilla syster äger-skylten? Hallå, kom hit lite. Kom hit. Här är en kille som har en skylt där står lilla syster äger. Vad heter du? Jag heter Kokan. Kokan. Varför äger lilla syster? A andra sidan, andra sidan. Baksidan måste du visa. Vad står det? Vad står det på baksidan? Free På lilla syster. <laughs> lilla syster var det som spelade live. Tack så mycket lilla syster. Hörrni, alldeles strax så blir det tävling här i Petri Populär på scenen. Då kommer Cassidy hit. Hon ska möta då Toby i en duell. Det blir bland annat... Eh, bland annat blir det introtävling med dataspelsmusik. Missa inte, det händer alldeles strax här i Petri Populär. Had a dream last night that the world